77. yettinchi o'gdilmish tüş tush tabirini Aldı oldi bilan tush o'rish ilmini yaxshi bilish kerak Andın yaxshi o'ylab tabir berishga bo'ladi tushni o'rish har turlik bo'ladi uning hammasini bilish kerak ay oq ko'ngil bilmaydigan kishiga tushingni ichib aytma biladigan kishiga tushingni ayt ammo kechida aytma кечири көгөн түшүңнүн табири башка agar kunduzi tush ko'rsang ko'rinishi yana boshqadir tush ilmiga nazar solsang sharti bak ko'p oldi bilan buni bilish aql ishlatish kerak tushni o'z ko'nglingga kelgunicha o'rimasliging kerak yoki ko'rganli kishiga aytmasliging kerak hamma tushni tush deb o'riyvermaslik kerak bu tushning tabiri bak ko'pdir ay dona tushki tabir bama tabir ba'zan bilim bilan ba qiyosan ma'nisi bilan yaxshi selishtiribku kishi tush ko'rsa tabirini so'rashga boradu tabir berishni bilmasa tushning foydasi yo'qaydi bilimi dengizda kishi nima deydi angla bu so'zga amal qilib yuzingni yo'riq qil cho'sh tabirga qaraydi tushki yaxshi tabir ba tegi tahtini bilgin aql bilan qara tushni qandoq o'rasang shundoq bo'ladi tushni yomonliqi o'rima sanga ziyni tegidi ko'p ishlar bo'ladiki bu yemak ichmakka bog'liqdir yaramas yemakliklarni yegan bo'lsa chush qalaymi qon bo'ladi yana bir xil chush yil faslga bog'liqdir kishining xilitlari kuchayib chush shuningga totib ketadi yil pasli bahor bo'lib odam kichik bo'lsa ammani qizil yerni qora ko'rsa ro'shanki uning qini kuchaygan bo'ladi uning aytgin ma'lum miqdorda qon oldirsin yil pasli yoz bo'lsa tushko'gichi yigit bo'lsa tushida seriq hol yoki zaparang sho'x ranglarni ko'rsa saprosi kuchaygan bo'ladi ay dona o'zini bo'shitishi taranjivil ichishi kerak yil pastda kuz bo'lib tushkungacha o'ttir yosh bo'lsa tushida qora tog' quduq cho'nqurliq ko'rsa savdosi kuchaygan bo'ladi ay qarindosh dori ichishi mingisini tozalashi kerak ay adash yil pastda qish bo'lib tushkungacha qeri bo'lsa tushida oqar suv muz qor mo'ldir ko'rsa qara uning balg'imi eshib ketgan bo'ladi ısırlık yigizüş, darı işgizüş gerek. Yeni biri kalay mı kan çüşlemi buludu. Bundak çüke tabiri yok, yo'q ay qudratlik oylanıp yazsa, şunu shuni köse, onun uning'imi tabiri yok, tabir moskanmaydi Yeni bir kıl tushba o şeytandım buludu. Bundak çüşünü ko'rgichilar g'usli qilish gerek. Yeni bir kişi çüşüde öz hünürünü köse, buningimi tabir yo'q ay mag'rur yigit bularning hammasini bilish aqlni yetkazish kerak ayirib farqlandirib ondan tabir berish kerak tabir berguchi hakim nima deydi angla kim tush ko'rsa tabirini o'zi so'rashi kerak ko'rilgan tushga bilib bilmay tabir bama tushni qandoq o'rasa shundoq bo'ladi tushda g'am qayg'u ko'rsa o'ngida shodlik ko'radi shodlik ko'rsa yig'lab qayg'uradi tushki ta'bir berish bir xil bo'lmaydi buni bak o'ylab aytish kerak ey oq ah ko'ngil qara avom tushining ta'biri boshqadir baglarning tushini o'rish yana boshqadir tushda xusholliq o'yin tomosha ko'rsa g'am qayg'u payti yetib keldi degan so'z yana tushda yig'lab hasrat cheksa rohat bilan shodlanadi ming shodlikqa erishidi yana shundoq tushlarmi borki uning ta'biri sana emas boshqalar uchun foydaliq demak tush odamga qarab o'riladi uningga yaxshi ta'bir berilsa aqlga yaqin bo'ladi qara tush shundoqki ba'zilar ko'rsa sog'lom bo'ladi shu tushni ba'zilar ko'rsa kasal bo'ladi ey qarindosh buning hammasini bilish kerak andin tushuni o'rish kerak ay do'st sening tushing qandaq manga echib ayt shuniga qarab ayirib farqlantirib ta'bir beray